Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, December 2007. John chapter 7. Και μετά ταύτα περιεπατή ο Ιησούς εν τη Γαλιλαία. Ουγαρ ήθελεν εν τη Ιουδαία περιπατήν, ότι ζήτουν αυτόν οι Ιουδαία εν δε εγγύσι ορτή των Ιουδαίων η σκήνο πηγεία, υπον ουν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού, μετά βήθη εν και είπαγε εις την Ιουδαίαν, ενα και οι μαθητές σου θεωρήσους σου τα έργα απείς. Ο δίσκαρ και εν κρυπτόπιοι και ζητή αυτός εν Παρισία είναι. Ή ταυτα ποιεις φανερώσον σε αυτόν το κόσμο. Ο δεγάρι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν λέγει ούν ο Ιησούς, ο καιρός ο εμός ουπό πάρεστην, ο δε καιρός ο εμέτρος πάντοτε εστιν έτοιμος. Ουδυνατε ο κόσμος μισήνη μας, εμέ δε μισεί ότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού ότι τα έργα αυτού πονηρά εστιν. Εμείς αναβήτη εις την εορτήν, εγώ ουπό αναβαίνω εις την εορτήν ταυτήν, ότι ο εμός καιρός ουπό πεπληρωτε, ταύτα δε υπόν αυτής έμεινεν εν τη Γαλιλαία ώστε ανέβησαν οι αδελφοί αυτού εις την εορτήν, τότε και αυτός ανέβη, ρος, αλλά ως εν κρυπτό. Ιουν Ιουδαίοι ζήτουν αυτόν εν τη εορτή και έλεγον, πού εστίν εκείνος, και γογγισμός περί αυτού ειν πολλής εν της όκλης. Ήμεν έλεγον ότι αγατός εστίν, αλληδε έλεγον ου, αλλά πλανάτων όκλων. ουδίσμεν μεν τη Παρισία ελάλη περί αυτού διά των φόβων των Ιουδαίων δε της μεσούσης ανέβη Ιησούς εις το ιερόν και εδιδάσκην. Εταυμαζόν ον Ιουδαίοι λεγόντες, πόσου τος γράμματα είδεν μη με μαθηκός. Απεκρίθη ον τις Ιησούς και είπεν, «Η μη διδαχή ουκ εστιν εμεί, αλλά του πέμψαντος με. Εάν της τέλει το τέλημα αυτού ποιήν, γνώσε γνώσετι περί της διδακής πότερον εκ του τέιου εστιν, εγώ απέμ αυτού λαλό ο αφιεύ του λαλόν την δόξαν την ιδίαν ζητή, ο δε ζητών την δόξαν του πέμψαντος αυτον, ούτως αλητής έστην και αδικία εν αυτο ουκ έστην. Ο μόησις εδωκεν ημίν τον νομόν, και ουδής εξ ημών ποιή τον νομόν, τι μη ζητήτη αποκτήνε, απεκρίτη ο όχλος δαιμόνιον έχεις, τι σε ζητή αποκτήνε, απεκρίτη Ιησούς και είπεν αυτής, «Εν έργον επίησα και πάντες θαυμάζετε, δια τούτο Μωυσής δεδοκίνη μην την περιτομήν, ουχότι εκ του Μωυσέους εστίν αλέκτων πατερών, και εν Σαββατό περιτέμνεται άνθρωπον, ή περιτομήν λαμβάνει ο άνθρωπος εν Σαββατό, εν αμιληθεί ο νόμος η μη κολλάτε ότι όλων άνθρωπον η γη επίησα εν Σαββατό, μη κρίνεται κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνεται. Ελγον ον τίνις εκ των Ιεροσολυμιτών, ουκούτος εστίνον ζητούσιν αποκτίνε, και είδε παρισίε λαλί και ουδέν αυτό λεγούσιν. Μη πότε αλίτος εγνωσαν οι αρκοντές ότι ούτος εστίν ο Χριστός, αλλά τούτον είδαμεν πότεν εστίν, ότι Χριστός όταν έρκεται ουδίς γενόσκι πότεν εστίν. Εκράξεν ουνεν το γύρο διδάσκον Ιησούς και λεγον, Kami idate ke idate potenimi ke apimavtu uk elilita ala estinalitino sopimsasme, onimis uk idate, ego ida o ti paravtuimi kakinos me apestilen. Ezitun un avton piassi ke udis epevalen avton tinkira oti upo eliliti iorraptu. εκ του de δε epistebsan isavton εις αυτόν o έλγον, ο Χριστός elti mi μη simia piisi on ούτως επίησεν, Ήκουσαν οι Φαρισαίοι του όχλου γογγίζοντος πρι αυτού ταύτα και απέστειλαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι πυρετάσι να πιάσωσιν αυτόν. Υπενούν ο Ιησούς, «Ετί κρόνον μικρόν με τιμόν ημί και υπάγω πρόσον τέμψαντα με. Ζητήσετε με και ουκευρίσετε με και όπου είμαι εγώ ημίς ουδινάστε ελτίν». Υπον ούν οι Ιουδαίοι προς εαυτούς, «Πού ούτως με λιπορεύεστε ότι ημίς ουκευρίσομεν αυτόν» μη Mi διασποράν διασποράντων Ελληνών με μελιπορεύεστε και διδάσκην τους Έλληνας, της εστιν ο λόγος ούτως ον είπε ζητήσετε με και ουκευρίσετε με και όπου είμαι εγώ εμείς ουδινάστε ελτίν. Εν δε τίες κάτι ημέρα τη μεγάλη της εορτής τίκει ο Ιησούς και έκραξεν λεγόν, εάν της διψά έρχεστο προς με και πίνετο. Ο πιστεύον εις εμέ καθώς είπεν η γραφή, ποταμή εκ της κοιλιάς απ' του ρεύσου συνείδατος όντος. Τούτο δε είπεν περί του πνεύματος ου εμελον λαμβάνινι οι πιστεύσαντες αυτον, ούπο γαρ ειν πνεύμα ότι Ιησούς ούπο εδοξάστη. Εκ του όχλου ουν ακούσαντες των λόγον τούτον, ελεγόν ότι «Ούτος εστίν αλητός ο προφήτης, αλλή ελεγόν «Ούτος εστίν ο Χριστός, είδε ελεγόν μίγαρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται, ουχή γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και της ειν Δαβίδ ο Χριστός, σκίσμα ούν εγένετο εν το όκλο δι' αυτόν. Την εισδε ιτελόν εξ αυτόν πιάσε αυτόν, αλλού δις έβαλε νεπ' αυτόν τας κύρας. Ήλτον ούν υπηρέτη προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και υπόν αυτοίς εκείνοι, διατί ουκ ηγάγεται αυτόν. Απεκρίθησαν οι υπηρέτη, πότε ελαλήσιν ούτως άνθρωπος. Απεκρίθησαν ούν αυτοίς οι φαρισαίοι, μη και εμείς πεπλανίστε, μη της εκ των αρκών των επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των φαρισαίων, αλλά ο οκλωσούτος ο μήγινος κον τον νόμον επαρτίησιν. Λέγει Νικοδήμος προς αυτούς ο έλτον προς αυτον πρότερον, ίσον εξ αυτον. Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον εάν μη ακούσει πρώτον παραπτού και ποιή, απεκρίθησαν και είπαν αυτό, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή, ράβνησον και είδε ότι εκ της Γαλιλαίας προφήτης ουκ γύρεται.